Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam I za završimo ovdje sa, ovaj, sa propisom, sa propisom osobe ravije. Propis osobe ravije koji je spomenuo neki hadis, zove se tako kaže, vajet, men haddefe vanesije, koji je spominio hadis pa zaboravio da ga, da ga prenosio. Prenosi hadis pa zaboravio da ga prenosio. Kako se to može desiti? A, to se misli, kaže, da šejh koji prenio određeni hadis, znači ravija šejh koji prenio određeni hadis, da njegov, da on ne sjeća se da je njegov učenik prenio od njeg hadis. Znači, njegov učenik prenese hadis, tamo raširi se hadis. On prenosi svoga šeha. I dođe ta informacija do njegovog šeha, on kaže, ja ne znam, taj hadis od, odakle ga izvadila, od, od to, ne znam, ja ne znam kada sam to pričao. Kaka je propust takvog hadisa? To, nevjerojatno to je stvar, znači, a pasite, ovdje je riječ čemu? Ovdje ne govorimo o ravijama koji su nepoznati. Pouzdani su i učenik i njegov šejh. Ovo dvojica su pouzdani. I učenik prenese hadis i lanac prenosilaca i uskomi svog šeha. Onda še, do šeha dođe taj hadis, kaže, ja se nešćano sam ja to pričao. Kako, kako sam nas prav tom hadisu? Uh, kažu učenjaci, uh, imamo stanje kad se prihvata, kad se ne prihvata. Kad se odbacuje takav hadis? Kada taj šeh kaže nefahu nefjen džazimen, kaže da negira da je on rekao taj hadis, da, da, on, da on prenio taj hadis, znači ne ima sumnje da on, ni, on sigura da on to nije prenio. Odnosno, eh, znači, eh, da on kaže, ja to nisam rekao, nema šanse da sam ja to prenio. Znači, ne, ja to nisam prenio. Ili da kaže, ovaj što prenosi, on laži, kaže. On laži na mene, nisam ja to prenio. Negira to. Nema ima oko toga da, da, da to on nije prenio. Onda se ne prihvata taj hadis. Stanje kad se prihvata, kad u stvari šejh je u neodomici, ravija šejh, on kaže, ja se ne sjećam, ne sjećam se da je to bilo, možda jesam, možda nisam, ali se ja toga ne sjećam. Znači, nije siguran. U tom slučaju prihvata se ispravno da se prihvata a, e, znači da to u stvari njegovo što se on ne sjeća nije razlog odbijanja tog rivajeta. Što? Pa zato što se može desiti da osoba zaboravi. Može se desiti da osoba zaboravi. Da dođe u takvo stanje da zaboravi taj, ima takav čak primjer. Navećemo taj primjer. Hadis koji bilježe Budavodi Tirmizi u Ibn Mađe u svojim zbirkama. Od rivajetu od Rebije ibn Ebi Abdurrahmana, od Suhejla ibn Ebi Saliha, a on svoga oca, od Ebu Hureyre. U hadisu je došlo, kaže, od Ebu Hureyre, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže, kada bil jemini, mea šahid. Da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam presudio u slučaju sporu. Presudio u sporu jednom između ljudima, kaže, bil mini va šahid. Inače, u praksi, u sporu i metku je dva svjedoka. A ovdje je poslanik sallallahu sallam presudio sa jednim svjedokom i je min. Šta je min? Zakletva. Zakletvom jednim svjedokom. Presudio korist onog koje, koje je tvrdio. I sad pitanje ovdje, hadis, znači ovaj hadis je vjerodostojan. Pitanje ovdje, znači da li se ovaj hadis prijatelja, znači imamo kod muslima u rivajetu, kod muslima vjerodostojan, ovdje govorimo ovaj rivajet ovdje, uh, ovdje gdje ima, gdje ima zaborav uh, Abdullah ibn Muhammed Darawardi, on prenosi hadis, kaže od Rebija, od Ibn Abdrahmana, uh, kaže, sreo sam ja Suhejla. Znači, Suhejla, spomenuti smo da je on u Rivajetu. Znači, Ebi, i, uh, uh, Ibn Ebi Abdurrahman prenosi od Suhejla. Ibn Abi Salih. Kaže, sreo sam ja Suhejla i, i pitam njega za ovaj hadis. Kaže on, ja ne znam ovaj hadis. A onda kaže, ja njemu kažem, pa, prenosi ovaj hadis, rabija od tebe, a ti dalje, da je tako došlo u hadisu. Kaže, ja ne znam, nijem poznato to. Pa kaže, onda je poslije ovaj ravija, Suhejl, prenosio hadis tako, da bi rekao, kaže, hadesen je Abdulaziz ibn Rabija, pričao mi ovaj Abdulaziz ibn Rabija, da njemu pričao, onaj moj učenik, da on prenio od mene, i to mi je taj hadis. <laughs> <laughs> na taj način. Kao, znači, i prenosi kako koji je, kaže, ja, ja se nešim, ja ne znam kada je bilo, ali ne negiram. Pa onda onaj koji ga posjetio na to, kaže, on mi je pričao da je moj učenik čuo od mene i da je prenio od mene i onaj lanac prenosilica dalje navodi. To je jedan primjer jel, tih hadisa. Ovaj, čak da ima napisana knjiga, eh, Hatib Bagdad je napisao knjigu koja se zove Kitabu Ahbar men haddethe u Anesije. Knjiga kaže o hadisima, ko ima, kaže, onaj ko je spomenuo hadis pa zaboravio da ga spominju hadis, a to se dešava, jel? andalusam, andalusam, andalusam.